بتقوى الله جل في علاه لقد فاز المتقون عباد الله إن الله جل وعلا قد جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لنتسابق ونسارع إلى فعل الخيرات والطاعات حتى يكون الحصاد على kwa wale وَتَفَانِيَا mambo yaliyokuwa sio mazuri ndugu zangu katika imani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama tunavyofahamu ma taraka khairan illa wahathana ilayhi hakuna khairi yoyote ambayo aliifahamu mtume sallallahu alayhi wasallama isipokuwa alituhimiza aliuhamasisha umma wake katika khairi hiyo kama ambavyo hakuna shari alijua mtume isipokuwa aliutahadharisha umma kutokana na shari hiyo katika jumla ya mambo aliyo tuhimiza mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ya kheri ni hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah wal hadithu inda Tirmidhi wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallama anatuhimiza kuzitumia fursa katika kutenda matendo mema na kuto kupoteza fursa ya kheri yoyote kwa sababu mbele yake kuna vikwazo vinakuja vikwazo vinavyoweza kukuzuia usiweze kufanya tena hali ya kuwa unatamani kufanya lakini huwezi kwa sababu umekutwa na vikwazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia badiru bil a'mali sab'a badiru ay sari'u fanyeni haraka kuyaendea amal matendo mema kila unapopata fursa ya kufanya mema fanya kwa wingi kwa sababu mbele yako kuna vikwazo vinakuja mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii ametaja mambo saba yanayoweza kuwa ni vikwazo kwa mwanadamu mpaka ufanikishe ndio ukaswali itaadhiniwa itakimiwa watu wataswali mpaka watamaliza wewe bado una banana na hilo dili lako mpaka ufanikisha alafu swala utaswali baadaye huu ni mfano mmoja yapimie mengine mengi Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama au ghinan mutghia kama itakuwa sio ufakiri basi Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukuwekea kikwazo cha nafasi na utajiri Allah subhanahu wa ta'ala akakupa utajiri lakini ukawa ni utajiri mutghi unaokufanya ukapetuka mipaka kalla innal insana la yatgha araahu staghna ukaona unaweza ukafanya chochote kwa hiyo hii nafasi uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa wewe imekufanya uone hata ibada haina maana jambo lingine akalitaja mtume sallallahu alayhi wasallama au maradham mufsida au kasibiwa na maradhi yakaweza kuharibu viungo vyako ulikuwa kamil katika viungo vyako una uwezo wa kufanya ibada kwa ufanisi kwa ukamilifu lakini hukufanya mpaka inakufika hali umedhoofu sasa hata kurukuu huwezi hata kusujudu huwezi ukawa sasa unatamani laiti ningelitumia siha yangu nikamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kuitumia fursa vizuri, fursa ya mali, fursa ya muda, fursa ya afya, itumie vizuri kwa kufanya yaliyokuwa ya kheri, ili mavuno yakawe ni mengi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaliyokuwa ya kheri. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, au maradhan mufsida, au anaweza mtu kusibiwa na maradhi yakaharibu afya yake ikawa hawezi tena kutekeleza ibada au mauta mmujihiza au akasibiwa mtu na mauti ya ghafla naam mautul ghafla leo ni jambo kulielezea halihitaji maneno mengi anaondoka mtu ni mzima nyumbani kwake tunapata taarifa fulani amekufa na kwa kawaida tuna utaratibu wa kuuliza aliumwa kwani alikuwa anaumwa la wakati umefika lakini wakati umefika umejiandaa vipi badiru bil a'mal fanyeni haraka kimbilieni kuzitumia fursa alizokupeni Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mal ay as-salihat kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema Tume sallallahu alaihi wasallam akasema awi dajjal fasharrun ghaibun yuntadhar au ikafika wakati mtu hayakumkuta yoyote lolote katika haya lakini kuna shari inayokuja mbele kuna masiku yanakuja mbele ni magumu tunamuomba Allah situjalie kuyadiriki masiku hayo masiku ambayo ya masihi dajjal akasema mtume sharrun ghaibun yuntadhar ni shari imefichikana lakini inasubiriwa itafika wakati wake kuyadiriki masiku hayo ni masiku mabaya sana ambayo wakati mwingine mtu anaweza akaingia katika mtihani na asiweze kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah subhanahu wa ta'ala au wa saatu adha wa amar na kama itakuwa sio lolote katika haya basi kiyama na kiyama hiki ni kichungu kwa yule ambaye kitamdiriki hali ya kuwa hakuyafanya maandalizi ndugu zangu katika imani mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza anna alkafarat pamoja na wingi wa makosa yetu na uzembe wetu lakini mtume huyu sallallahu alayhi wasallam ambaye alikuwa na pupa kwetu sisi ambaye hakuiacha kheri isipokuwa ametuelekeza katika jumla ya mambo ambayo ametuelekeza ni mkafirati dhunub mambo yenye kufuta mambo ambayo ni sababu ya kusamehewa madhambi akhbara anna alkafarat naqlu alaqdami ila aljamaat walmukthu في المساجد بعد الصلوات katika mambo ambayo ni mepesi fursa ambazo mtu anaweza akawekeza naqlul aqdami ila aljamaat wingi wa kutembea kwenda misikitini kwa ajili ya sala za jamaa wantidharu walmukthu fil masajidi baada salawat na kubakia msikitini ukapata fursa ya kukaa kufanya adhkari kumbembeleza Allah ukasoma Qur'ani ukamdhukuru Allah hadhihi kafarat haya ni mambo ambayo ni mepesi yako ndani ya uwezo wa kila mmoja miongoni mwetu lakini ni sababu ya kusamehewa madhambi wa anna darajat na akabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yananyanyua daraja ya mtu katika mizan ifshau salam wa it'amu ta'am wassalatu billayli wannasu niyam na haya nayo ni mepesi lakini yanataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ifshau salam kuieneza salamu ambayo inatafsiri mapenzi ya kweli baina yetu salamu inayotoka katika moyo yuabiru anil mahabbati alimaniyati sadiqa inayoeleza mapenzi ya kweli ya imani sio salamu inayotoka katika kinywa ukimpa mgongo mtu unatamani la ummalize salam inayotoka moyoni inayotafsiri mapenzi ya udugu wa kiimani mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad Mtume anasema mfano wa waumini katika kupendana kwao, kuhurumiana kwao na kufanyiana upole ni mfano wa mwili mmoja. Ifshau salam, kutoleana salamu. Wa itaamu taam, na kulishana chakula wale wenye njaa wakasaidiwa, kwa wale ambao Allah jalla waala amewapa nafasi. Haya ni katika mambo ambayo tarfau darajati lmumin yananyanyua daraja ya mtu siku ya kiyama wassalatu billaili wannasu niyam na kusimama usiku ukapata nafasi watu wamelala ukanongona na Allah subhanahu wa ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun Allah anataja sifatu ibadi rahman hawalali moja kwa moja wanalala kidogo usiku unapata nafasi unaamka unasema na Allah subhanahu wa ta'ala unambembeleza Allah unafanya istighfar haya ni katika mambo ambayo yananyanyua daraja ya mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ndugu zangu katika imani tufanye haraka kuyaendea matendo yaliyokuwa mema tuzitumie fursa vizuri anazotupa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ثم والله ليس bilkayis من yuajilu من يؤجل amala liyaumi ila الغد sio mwerevu hatoitwa ni mjanja au mtambuzi yule ambaye ana fursa ya kufanya leo akaakhirisha kheri ambayo iko ndani ya uwezo wake kuifanya akasema nitafanya kesho nitafanya kesho kutwa au nitafanya nikifikia umri fulani sio mwerevu wala sio mjanja Mjanja ni yule ambaye anaitumia fursa aliyopewa na Allah kwa sababu anajua inawezekana wakati wote akaikosa fursa hiyo. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd ndugu zangu katika imani mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipoulizwa an afdhali sadaqa sadaqa iliyokuwa bora yenye malipo makubwa yenye thamani sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alisema mtume sallallahu alayhi wasallama anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina wa la tumhil hatta idha balaghta al-hulquma qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha Tuma anasema afdhalu sadaqa na hii ni katika kuzitumia fursa Allah amekupa fursa itumie wakati huo kwa sababu inaweza isipatikane tena asema sadaka iliyokuwa bora anta saddaqa wa anta sahihun ni ile unayoitoa hali ya kuwa ni mzima sahihun unahisi nafsi inahitajia manake hakuna mtu aliyemaliza mahitaji yake yote kwamba sasa hiki kimesalia hiki ndiyo nitoe la unahitaji na wewe ni muhitaji lakini ukaona hapana hii niwekeze kwa ajili ya akhira yangu takhsha alfaqra unachelea kwamba utaishiwa lakini unasema hapana wacha nijizuie leo nifanye hii kwa ajili ya akhera yangu leo niakhirishe kununua bando nitasaddaq kwa ajili ya akiba ya akhera yangu leo nisifanye jambo fulani nitangulize hii kwa ajili ya akhera yangu anta wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqra wa ta'malu alghina unaona kwamba ni mhitaji unacho hakitoshi unahitajia kingine lakini unasema hapana walladhina la yajiduna illa juhdahum hiki ndio kiasi nilicho nacho wacha nikitangulize ndugu zangu katika imani kila amali inayokukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ihris alayhi ipupie sawa sawa iwe ni katika a'malul qulub au a'malul lisani wal jawarih ipupie amali yoyote ambayo unaiona inakuweka karibu na Allah inaongeza chochote katika mizani ya mema yako sawa sawa iwe ni katika matendo ya moyo min tauhidillahi tabaraka wa taala katika mambo ya kumpwekesha Allah ukawa na akida iliyokuwa safi ndugu zangu na kipengele hiki ni muhimu sana lakini kinahitaji hutuba kamila unaweza ukawa unapupia a'malul jawarih matendo yanayofanywa na viungo lakini ndani yako akida ulionayo imani ulionayo haya matendo ikawa ni habaa manthura kwa hiyo sawa sawa iwe ni matendo ya moyo au ni matendo yanayotendwa na viungo kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wingi wa kusoma Qur'an kusoma na kufundisha kuamrisha mema na kukataza mabaya almuhim kila amali unayoona kwamba hii inaniweka karibu na Allah usipoteze fursa itumie ndugu zangu katika imani kama nilivyotanguliza mwanzo wa hutuba mbele yetu kuna masiku matukufu yanakuja ambayo yameitwa afdhalu ayami dunia masiku yaliyokuwa bora amali ndani ya masiku haya ina malipo makubwa mno ndio nikaonelea katika hutuba ya leo tukumbushane umuhimu wa kuzitumia fursa umuhimu wa kuwekeza katika nafasi alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala sasa masiku haya ambayo yako mbele yetu insha Allah ni masiku ambayo tunataraji watu wawekeze sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mlango wa kheri utumie kila mmoja kwa nafasi yake kila mmoja kwa vile alivyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna uwezekano kabisa vinakuja vizuizi ambavyo vikifika utabakia ni mwenye kutamani na kutaraji lakini matumaini au matamanio na matarajio ambayo yatakuwa hayana faida yoyote mbele ya mwanadamu siku ya kiyama ndugu zangu katika imani masiku haya mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kufanya matendo yaliyo mema matendo mema kwa Muislamu yanatakiwa kila siku ndiyo maisha yake yawe hivyo lakini inapokuja masiku ambayo Allah mwenyewe kayafadhilisha na mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza kutenda inawezekana ni amali zile zile hauna mpya lakini kithirisha fanya kwa wingi kwa sababu kuwekeza ndani yake malipo yake yanakuwa ni maradufu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wanasikia na wakayafuata yaliyokuwa mazuri sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullah haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد